13179 fatvo. Imtihon kuni Ramazon ro'zasini ochish joizmi? Savol: Agar o'rta maktabni bitirish imtihoni Ramazon oyiga to'g'ri kelsa, talaba imtihonga diqqatini jamlay olishi uchun Ramazonda ro'zasini ochishi joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Mukallaf kishiga imtihon uchun Ramazonda ro'zasini ochishi joiz emas, chunki bu shar'iy uzrlardan hisoblanmaydi. balki unga ro'za tutish va agar kunduzi dars qilishga qiynalsa, kechasi dars qilish vojibdir. Imtihon mas'ullari talabalarga yengillik qilishlari va ikki manfaatni, ro'za manfaati va imtihonga tayyorgarlik ko'rish uchun bo'sh bo'lish manfaatini jamlash maqsadida imtihonni Ramazondan boshqa vaqtga belgilashlari lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyatda kelishcha, u zot shunday deganlar: Allohumma من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم farfuq bihi. Allohim, kim ummatimning biron ishiga boshliq bo'lib, ularni mashaqqatga solsa, sen ham uni mashaqqatga solgin. Kim ummatimning biron ishiga boshliq bo'lib, ularga shafqat qilsa, sen ham unga shafqat qilgin. Sahih Muslim 1828-hadis. Shunday ekan, Imtihon mas'ullariga vasiyatim shuki, o'g'il va qiz talabalariga muloyimlik qilsin. Imtihonni Ramazonda emas, balki undan oldin yoki keyin o'tkazsin. Barchaga Allohdan tavfiq so'raymiz. Manba: Shayx ibn Boz fatvolari 4-jild 223-bet.